Eta gure gomitak hor ditugu prezeski, gure gaurko gaia johatzeko, erran behar da, beraz, eskorazko erakaskuntza, beraz, eh, aipagai eh, dugula, ikastolak eh, izan ziren, beraz, haintzindariak egia erran, naikeri haundiarekin, baina neken artetik ere, bilatu zuten eskorazko erakaskuntza dani, baina duela goita amagurte pasa, orai, sortu ziren ere, gela elebidunak eskola publikoetan. Euskara erakaskut, erakastetik, euskaraz erakasterat beraz jauzia egin zen. Bugasuen galdea argiki ere agertu da urte guzi horietan, euskarazko saila segitzen baitute ikasle gero eta numre handiagoan eta hori adar guzietan, eskola publikoetan ere bai eta e, hemen datze ederrak ere, kusiko dugun bezala. Baina narrakasta horrek ere badu bere itzala eta jaz e, ohartu gira ere eta entzun dugu, arrangura zonbait plazaratzen, erakasleen ordez zeko zaitasunak zirelata. Aurten eta berrikiago entzun dugu ikasbik ere salaketa zonbait egiten publikoki baliabide eskasak direlata. Zertan gira xuxen, e, zer eh, bilakatu da Euskarazko erakaskuntza eta gehiago dena, e, zer e, zeri buruz goaz ote, hori nahi ginuke piskabat jorratu gure gaurko gomitekin, gurekin Arnio Aizager erakaslea eta lab sindikataren izenean mintzatuko dena. Maialen Perri erakaslea, Mari Andre Urret Bigabai eta erakas, edo, burasuen elkarten eh, izenean, Baita ere eh, Olivier Miok epetik heldu den eh, teknikaria, eh, Daniel Arrotzaren ikasbikoa beraz eh, telefonoz ukandugu, eta Germen Akala ere erakasle eta ikuskatzailea ohia, beraz eh, grabatu dugu Germen Akalak beraz esperientzia hundia ere baitu hortan. Eta bere alaxe Asiko gira, bere beraz, eh, Germen Akalarekin preseski eh, duela oita ma bi urte susen erraiteko mila behatziunta larogoita bian sortu baitziren lehen eskarazko eh, eta gelak edo gela elebidunak eskola publikuetan. Etzen lehen urratxa, ostion erran bezala, mila behatziunta berrogoita amekan, dekson legea zelata, Euskara sartu zen eskoletan ofizialki. Baina, Euskaraz erakastea, hori zen beste jauzia, beraz, egintzena, mila behatzen lauta noita bian, eh, eta hor posibilitatea eman zen lehen gela elebiduna ondo kurtian idekizelarik saran, baina hori guzia kondatzen daukuzu e, eh, Germen Prezeski nola sortu ziren gela elebidun horiek eskola publikoan? mila beratzen talarogoita biko uh, eh, zirkulaidoak zuen uh, uh, baimena eman. Orduan, uh, ondoko urtean, mila beratzen talarogoita iruan, sortu zen xaran uh, lehen gela elebiduna, uh, amabi aurrekin, eta hor uh, uh, ekarrarazi zuten, uh, Parisko ondoan zen uh, erakase bat, uh, animaliko rutset, eta arek zuen hartu lehen, uh, lehen klasea, uh, Euskarazko klasia. Eta ba. orduan, eh, lehena hori izan zen, gero ah, idekizen bertze bat e, doni banelo itzunen, eh, ondoko urtean, eta mila behatzen dolarogoita bostean, bertze bi idekiziren bat urruinan, eta bestea doni bane garazin. Eta urruinakoa beraz, e, nik hartu nuen, astapen hori. Eta gero, ondotik, eh, sortu zen beraz, eh, ikasbi eh, elkartea, eh, bat eh, nola ezagutarazteko, eskoletan ezagutarazteko. Eta hori zen, eh, burrasoen elkartea edo burraso eta erakasleak? Eh, lehenik zen uh, eh, burason ekarte baina edakaslea inizginen. Hale ere ez, guk ikusten ginuen, nola bak bakarrik senditzen ginuen, pizka bat gure burua, eta lau eh, gela elbidunekin bakarrik, uh, ez ginuen sobera, nola, indar, bai uh, prestaketak eta zenta horretu berda, ez ginen gauza handirik uh, uh, gisa, Eh, klasea emateko, orduan eh, sentitzen ginuen beharra, beharra uh, erakaskuntza hori uh, zabaltzeko, eta orduan sartu ginen zonbait uh, erakasle ere uh, burasuen elkarte hortan, ikasbi elkarte hortan. Ordeon, ikasbi elkarte hori sortu zen ordion, eta egia bi elkarte ere badira gaur egun eskola publikoetan, ikasbi eta bi gabai, eta e, gelak hainitz emendatu dira, eh? bera saratik asita, oaitan aipatzen zinuen eh, germen lau eh, izan zirela ondoko bi urtetan, geroztik hainitz ere ideki dira, zailtasunak ere izan dira, zonbait aldiz, trabak ere eh, nolakoak, hote? nahi bauzu gero trabak eh, biztanda zenbaitek uh, ez dut uh, <laughs> emanen, baina zenbait sindikatek eta edakazli uh, ere eh, ugaizki ikusten zuten eh, gauza berri hori sartzen eskoletan uh, ikusiz eta batzutan Euskal Erakasleak astapenean uh, aur guti zuten beste, beste klasetan baino gutio eta erraten zuten uh, normala guk uh, goita bosta hor bat horiek batzutan amabi edo amalau bakarrik orduan pixka bat Hala, zaila izan da, nola, onagarazten e, eh, eh, frantzes eh, erakasle eri, zenbait eri, be, behar zela hori nola zabaldu, e, onartu, onartu lehenik zabaldu gero, eta pixka bat, pixka bat zaila izan da bai. Mhm. Hala, beraz, ez dela beti errex-errex izan. Maialen, zu erakasle zira, gaur egun, nolako harremana da preseski erakasleen artian eta eskolen artian, eskola publikoan funtsian Ahemana ona da, Ala, bai, bai. Eskoraz ari direnak eta frantzesez bai, ari direnen artean. Bai, eta, uste dut hor bai. denborarekin gauza initzak direla eta eta ahemana oroko gean eh, ona da, bai. Uh, nun zira erakaslezu? Ni senperen, senpereko eskola publikoan, ah, egian. Bai. Mm. Eta ordean eh, nola basatzen da, zuari zira eskoraz eta zon bat ikaslekin eta inguruan zon bat dira bestiak. Eta... Beraz, bon, nire goera aski berezia da, denbora erdiz ari naiz. Eta beraz, eh, irugajen zikloa mm, ari naiz, bi zenbat eta zenbiko uh, eh, aurtaldeekin. Nire denbora erdia osatzen duena erakasle gaia da. Beraz, jan nahi bere beste denbora erdia ikasten pasatzen duela mm -hmm. pauen, ezpe delakoan. Eh, beraz eh, hor eh, aldaketa initz bizi ditugu azken urte honetan, hor sartze horrekin denek badakigu lau egun terdiko aldaketa hori eta ondorioz ba, gauza initz aldatzen da eta hor egia da senperen nik lan egiten dut hasta azken ostegun eta ostiralez mm -hmm. bitalderekin. Azos. Olivier, Olivier miok, beraz, uh, epetik uh, pixka bat uh, ukan izagun eta argitasunak hor kopuruen aldetik eta ikusi dugu zermenekin abiatu zela uh, xumeki, baina geroztik egia da oita mabi urteren buruan, bon, gela elebidun uh, frango badirela, uh, zertan gira gaur egun, argazkia presentatzen aldakuzu? Bai, egia da hor, be, germen haipatu duen garai hortalik uh, gauzak hainitzelatu dira eta eskola zonbait uh, ideki direla, Epe eh, e sortu zelarik hor bibilat alauan uh, eh, euneko ogoita amalau, eh, eskolen euneko ogoita amalau ere bidunak ziren, egun uh, euneko berrogoita amabi dilerarik. Gana idu hor uh, ogoita amabi seksio ere bidun berri ideki Hori uh, ez da guti. Ala ere, galditzen dira oino uh, gune batzuk nun be, lujaldea ez da osoki estalia. badira, eta bereziki uh, BAB uh, edo akba irigunean, hor, eh, zinez bada eskasa handia oino eta e, epek du eh, lan, lan ainitz egiten gune hori estaltzeko. Eta ikasilean aldetik hor, hasi be epe sortu zelarik euneko emezortzik akos ziren ere bidun sailetan, edo sail bidunetan, eta egun euneko ogoita amar hantzu, bos mila eta irurgoita amar bar, e, eh, bos mila eta irurgoita amar uh, eh, ikasle dira seksio libidunetan, tipi-tipiak kontatu gabe, eta bon, eh, euneko ogoita amar beraz, den bezala, eta... Lehen maila, mailatik, eh? euneko ogoita amar? Bai, lehen mailan bakarrik, mm -hmm. eh? Aipatzen baitugu bakarrik ama eskolakoak, euneko berrogoi baino gehiago dira. Beraz, eh, bai, eh, hor zenbakiek erakusten dute, progresioa izan dela, eh, progresioa bainan nan hor, hor bihitz erran baitu germenek trabazon baita izan direla, eta arrangurak ere plazaratu dira, fontxean joan den urtian, uh, arnio, hor dion, bai, zu ere erakasle zira, nuntzira erakasle? Uh, bai, gabon, ni bai unako eskola batean naiz irakasle, Beraz, zonalde hutsa hartan, uh, baditut eh, ze uh, bat, ze bi, zen eh, bat eta zen biko ikasleak. Uh, ordean... Uh, Hala, eta izenian ere mintzo baitzira. Ba, Joan den urtean, uh, bon, egia da, arrangura batzu sortu direla bereziki erakasle batzuen ordezkatzeko Ara, hori da, uh, konturat konturatu gira baginakian aspalditik eta guk alarmatiratua ginuen aspalditik, uh, erakasleak falta zirela eta euskarako erakasleak biztan da, eta eh, irakasle ordezkoak ere. Praktikan zer gertatzen da olakotan, eh, kasu oberenean igortzen dute Euskara dakien ordezkari bat, eta kasu hortan guretzat ez da, ez da problemaik, ez da razurik pausatzen. Guk eh, galde egiten duguna da be, eskolaren misuaren eh, misioaren eh, segipen hori, eh, zerbitzu publiko segipen hori. Eskolak eskaintzen balin badu Euskarazko irakaspen bat, behar du bururaino eraman, eta geldiune bakots, edo geldiure batzutan ezin du e, instituzioak erran, abe ez, hor, eh, ama oporaldi batian eh, demagun, lau edo bostila etez, zuen aurrek ez dute e, Euskararik ukanen bat ere gehiu. Hori gertatzen baita Euskarako erakasle bat, frantsesez hor deskatia, delarik. Uh, beraz izan dira hor eh, uh, dezkapen arazo hauek bon, barkatu datu soziologiko bat emaiteko baina uh, egia da uh, anitz handi, garatu direla alere oita marrurte horietan uh, uh, hauek eta erakasleak gazteak gira gehienak eta erakasle guziak bezala frantzian baina uh, euskalegian eta toki guzietan hainitz bezala gehienak emazteak dira Eta, eta hola gertatzen da, emazteak abokak e, aburrak egiten dituzelarik behar dute gelditu luzaz, eta normala da. Baina uh, jaz gertatu dena, eh, administrazioak erantzun dugu, ah, ezin ginuen jakin, ezin zen, eh, ezin zen ikusi, baina problema da, bon, hori da pixka bat gure gure sakoneko gauza, da medio arazoa dela, ari gira demora osoan uh, langile minimoarekin uh, ala, alik eh, ea nola funtzionatzen alduen uh, eh, ordezkari, albat, albezan bat ordezkari gutirekin barkatu. baina horrek baditu bere mugak eta jaz gertatu zen bezala, uh, arazo potoloak sortu zirela. Mm Eta aurten ere funtsian, eh, beraz, eh, ostion erraiten noen bezala, ikasbikoek egin maitute prentsarreko bat eh, berriki, salatu dute, hor, baliabide eskasak zirelata. Odeon, Daniel, arrotzaren dugu gurekin eta ikasbiko ordezkari bezala, Daniel, esplikatzen aldaukuzu, baliabide eskasak aipatzen dituzuelarik, zer erra nahi duzuen, zer da hori? Bon, eta <clears throat> lehen aldikotz hori erraiten duguna, gure, eh, gure ustez uh, eh, eskuntza nazionalari nahi ginoen eh, gure uh, etxia uh, jakinarazi, eh? bon, da eragire historikoa eta demora berean gure ustez da gazta nagusiena eskuntza li, libidunaren garapenari, garapen, garapenaren zata. Adibidez, ezkuntza nazionalak uh, baitu bere uh, eh, kudeak eta manera eh, ahalak beti berdinekin. Hena edugu, uh, uh, eskualazko irakasle uh, kopurua ez da aldatzen eta eskualazko irakasle lanpustu bat edikitzeko, bere ara franxaseko lanpustu bat kentzen du. Eta hori uh, guretzat, Eh, ben, bon, txarra da, eta bon, giro txarra emaiten du eskoletan, eta eh, zaitasunak emaiten ditu uh, klase berriak irekitzeko. gero, uh, beliabide eskasak ere, uh, erakasle postuak, ordezkatzeko postuak, uh, be, gero eta gutxiago badira. Uh, Kasik ez da gehiago, ez da, ez da gehiago ordezkatze brigada, brigadarik, Gaiten eben bezala, beraz, uh, orain uh, eh, eskolazko edakasle falta deraik, ez da ne edo ez dute uh, ikasle nantzinean, frantzeseko erakasle bat. Beraz, uh, baliabide eskasak direla, hori uh, uh, eta taldearen izenian hor eh, Mari Andri Urreta eh, ziek burrasuek ere hori diozue edo ze, ze ikus moldea duzue funtsian eta hori buruza Eh, urte guziz eh, eskola karta mutatzen delaik ordien agertzen da, eh? nondiren eta eskasak eta bon, faltak. Eh, gero, e, bon, orten ez, ez da sobera plenitzeko jarnezake, joan den martxuan agertu den eskola karta hortan bon, izan dira eta eh, postu erdi e, idekitzeak. Eh, bon, kusi behar da ere eta izan direla, plantatu direla eta murgiltze... E, Eh, fan, klase batzu ama eskola nun eta murgiltzea zen eta beraz gisa hortan uh, eh, eskolarazko irakasleak uh, eh, ezagriak izan dira eh, gehiago, hori ikusi behar da bon, eta ordezkatze historio horren gatik, egia da, iduriz biziki justo direla uh, ahalbideak, eta hori, bon, erran nahi du, uh, gertatzen marimada, be, uh, bon, uh, irakasle bat uh, ahordun dela, edo, estenaz, edo zuen isaz, uh, eri, edo, lako zerbait gertatzen marimada, ardura, uartzen gira, gu, burraso gisa, hori egia da, uh, izan adin bizpailu egun edo hola, be, frantzesezko irakasle bat dela, ardura horren entzinean emaiten dena, ara. Eta hori, bon, ez da onargarri, ardura gertatzen da, eta sobera egun dira, eh, nun ez den eh, eskoraz egiten eh, klasea, klasea libidun batean. Eta hori hain izkertatzen bali ma da, eta e, ez da manera ikuri aldatzeko, fe, betik problema bera da, gana du postu eskasa? Postu oh, da, ba, horren gilean, hori xur, eh, ordezkatzeko eh, diren eta postuak eh, baita ere eskuarazko irakasleak, beraz hor berdira atseman atera bide batzu, orte guziz beraz idikitzen dira konkursuan postuak, eskuarazko eta irakasleak ebe sajarazteko irakasle kopuruen artean, eta berdira postuak, posturek aski berdira ideki, alde batetik, eta bestalde, bon, badira proiektu batzu, jadanik irakasleak, irakasle diren eh, jenden eh, formatzeko, esko, bon, badira, badakigu badela andana bat presdena uh, formatzeko, eh, eskoraz egiteko klasea, eta be, atera bide hori, berda, inala baliatu, eta hori uh, eskunde nazionalari proposatia izan azaio, eta nondika alian, berda, hori buruz joan, uste dut, eta hortik ere, uh, berdira, atxeman, eta horkitu uh, eskorazko irakasle berri batzu. Prezeski, Germen Akalari ere, hori galdekin diugu erakasle eskasa senditzen zuenez eta formakuntzaren aldetik eta zer egiten ote zen. Bai, betidanik izan da zailtasuna erakaslean eta hartzeko. Mm, e, erakasle formatuak jadenik, e, erakasle formatuak e, postuak, eskorazko postuak hartzeko, zenta da ikaragarriko eta, bon, etzen baitez bada, Erakargarria, nahi bauzu hori bazen alde batetik, bestaldetik uh, eh, aski laster irekiziten anta hemen uh, klaseak, eta uh, be, erakasle guti zen, eta beraz, um, nola, titulu dunez didenak hartu, hartu genituen, eta formatu gero. Baina gertatu da, gero, largoita, bina behatzionta largoita marretik eta bibila urterat, hor, nahi bauzu, bai fakultatean eta bai e, erakaslen e, formakuntza IBFM hortan ere, e, formakuntzak izan dira, baina e, Euskaraz erakasi, erakatsi nahi zuten e, elakasleak e, erakasleak gutisko dira ala ere. Eta orain ere hori gertatzen da. Eta nahi adibidez, usten bada bigarren, uh, universitateko bigarren mailako uh, formakuntza, uh, jende guti da eh, hortik ateratuta uh, eh, konkurtsua pasaten dutenak. Adibidez, uh, aurten edo uh, jaz izan zen konkurtsu bat, E, baziren zazpileku, baina zazpi uh, kandidatu ere. Hortuan, hori uh, nahi bauzu, uh, ez da biziki, uh, nola, uh, onargarria, eran nahi da, erakaskuntza nahi bada kalitatezkoa, berriteke eh, nola, kandidatu gehiago, hautagai gehiago. Mm -hmm. Eta hori pena da, zenta nola, ez dakit zenbat eh, ikasle ateratu diren eh, eh bai eh, inertzio sistematik eta bai elebidun sistematik, eta eh, behar bada ez da hainitz etortzen erakaskuntzarat. Nik uste dut eh, nahi bauzu uh, iturria eh, ez dela aski importantea. Iduritzen zait, jende gehiago balitz, uh, gazte gehiago balitz errakaskuntzarat etorri nahi duena, gauza errestua izan daiteke. Baina, bon, geditzen da, konkurtsua, ale ere, maila handikoa dela. Eta hor, ba, nire ustez, bada hor zaitasun handi bat, eh, ez dela um, aski erakasle atxematen. E, eh, Lampustuak sortzea ez balin bada erakasle edik barnean ezartzeko, mm, nire ustez, dibaldetan eh, debaldetan irikiko dira klaseak. Gero, beharrote da sustatu, nola, euskaraz erakasteko uh, nahia, behar bada, behar da komunikatu horren behar bada, ez dakit, eh, nik eh, komunikazio, nire ustez, komunikazio lan bat eh, handia egin behar da, e, gazte, gazte ediburuz, eta euskaraldun gazte ediburuz, eta eskolatik, e, ateratzen diren ediburuz. Hala, beraz, erakasle eh, eskasa delarik, eh, hor, eh, ea posta idekitze eskasa, edo ikasle guti egieldu direnez, Olivier Miok, zer diozuzuka. Bai, hor, badira, bi gauza nik uste eta bi pista diuratu behar direnak problema horren aintzinean, lehena da, be, eskualun guti baitira hoai, eta bigarren mailan, eta bigarren mailako ikasteketetan ere guti baitira, behar dugu lehenik seurtatu, uh, eh, saile bidunetan sartzen diren guziak, ebeien uh, eh, ibilbide guzia, eginen dutela saile libidunetan. Erra nahi du, uh, oai, eh, be, ama eskolan txartzen diren guziak, be, bururaino joan behar direla, erra nahi baita, baso arte. Ola pentsatua izan baita uh, eh, saile libiduna, hein, publikoan eta uh, ere, eta nahi badugu diendea eskualdun du, behar dute joan, baso arte. Eta hori da zinez epen dugun arrangura handia, eta be, informazio bilkura hainitz, eramete ditugu sentzu hortarat, uh, eta badugu hor, fin, diskurtso bat erraiteko, importantea dela, eta motibatzeko jendea bururaino duaiteko. Eta bigarren... Uh, hori uh, seurtatzeko dena den, erakasle beharra handia izanen da. Ah, ba, ba, eta hortakoz, eta guko bai uh, zabaltzen dugun diskurtsoa da, uh, eskolari esker badela lana. Egun. Eta be, irakaskuntza adibide bat, me badira beste adibide batzuk ere, eta orduan jendea ere motibatzeko, da beste Euh, motibapen euh, bat, errango nuke, diendea moti batzeko bururaino duaiteko. Eta gero bada beste, euh, beste pista bat, duratu duguna atzo, zen formakuntza, eta me... Iadanik irakaskuntzan diren, uh, nola, erakase ernaldunak. Formakuntza jarraikia. Voilà. Eta orduan, jaz, zabalo dugu, uh, eh, zabalo dugu inkesta bat, eskola, lehen mailako eskola guzietan, jakiteko zoin ziren, uh, eh, frantzisez irakasten eh, ziren, ziren artean, zoin ziren, be, erakase, uh, erakaseak, presirenak, eskola zirakasteko, eta hortarako formakuntza bat uh, behar uh, zutenak eta beraz inkesta bat eh, zabalu dugu, eta hor, uh, ogoi bat uh, eh, irakasle begistatu ditugu, eta horietarik, ama lauek balidatu zuten abi maila deia eskolan, eta orduan uh, formakuntza bat behar dute, ze bat maila lortu arte, eta eskolaz uh, irakatsi zaiteko. Eta hor, ari gira diustuki lantzen uh, formakuntza planak, uh, oai arte, bon, deia partekatu dugu hori pixka bat eskundi Momentukotz badira kredituen eskasa, er, nahi baita, eh, be, nahi formatu ebe, izan beharko da, eh, hori izan da, eh, lehen erantzun bat, eh, eskundezioaren partetik, lanetik kampo formatu beharko direla, eh, kreditu batzuk hortarako, baina Voilà, guretako euh, erronka nagusi bat baita, behar ditugu ala ere beste aterabide batzuk uh, atseman, eta aligira oino lantzen euh, beste proposamen batzuk, eta eskunde nazionali proposatuko dizkiogunak askifite. Arnio, eraz eh, formakuntzaren aldetik, Bai, nik nahi nuen, um, Akalak ezan baitu, uh, aipatu du, ala, eh, erakasle uh, autagai gutxi bazela. Uh, gero eta jende gutxiagok nahi zula, alor. Ados naiz uh, Oliviak aipatu narekin orain bertan, ezan baita Euskaldun gutxi berba bazela... Uh, bigarren mailako ikasketetan eta bar, ala ere nik uste dut behar dela hausatu galdera hori, eta zer gatik jendeak ez du gehiago irakatsin gero eta gutxiago irakatsi nahi, alabaita Euskal Herritik kanpo ere, eta zergatik, e, zergatik e, gure erakaskuntza sare publikoan, e, ebe zergatik ez da inbeste jende sartu, sartu nahi, zer beste jentek ez du sartu nahi nik uste, eh, konturatzen baita ze lan baldintzetan eh, lan egiten dugun batzutan, egan nahi baita orain artea aipatu ditugula klase maila txipiak, eh, klase talde txipiak barkatu, baina konturatu behar da ere, ni badu amak urte demaguna erakaslein izala, uh, momentu baten buruan, uh, ba, ez niz beldu gaitiaz, unatuak gira, edo akitzen gira ere, zeren uh, gira sistema batean, eta hori uste dut aipatuko dugula berantzoño, eh, nun sistema bat, enetzat ez dena ahas eraginko ga. Eh, baldintza batzutan bai, ados naiz, baina uh, eh, ala ere baditugu gure parian uh, eh, haur batzuk, gehienetan, ez direnak uh, ahonte euskaldunak, edo batzutan ez. eta beraz gure lan horren egitea nik atxe dut oso zaila dela eta ez duela gehiago erakartzen, preseski. Mhm. Eta, eta horretarako, justuki nik ere formakuntza aipatu nahi nuen, eta formakuntza eta ere e, eh, konsiderazioa, e, eh, administrazioak nola konsideratzen duen sare elebidun hori. Eh, hor diot, ze medio beti gauza berdina, eh? ze medio emaiten duen uh, irakasleen laguntzeko eta formatzeko preseski. Uh, ara, ostiona ipatu ditugu uh, ordezkoak, hori uh, zen parte bat, behinan bada ere, badira PEMF, metro formateur delako horiek, badira aholkulariak, guk euskarazko aholkulari bat bakarra dugu, uh, nik uste eh, baita padakoa da pertsona hoien lana eta eh, bai dinamizatzeko eskualde bat, bai eh, sare bat dinamizatzeko uh, ara barkatu Ba hori da, egan nahi nuena, nik uste badira zergatiak frango uh, hortan, uh, faltarena, eta badira aterabideak ere. Eta aterabide horietan, bada, beraz, Eusk, eh, Euskara dakitenak edo ikasi nahi duten erakasleak Euskalduntzea, bada, kanpoan diren eta Euskara dakiten erakasteak saharaztea, badira aterabideak. Mm Ordeon, eh, horiek eh, erakusten dute, beraz, uh, ze behar den eta funtsian ere zer atera bide ere izaiten alden, hor aipatu dituzun pista horiek dira. Erran duzu ere, gauza bat, hor uh, estela aski ongi kontsideratu eta badirela uh, zaitasunak uh, lan hortan, bereziki inguramen uh, soziolinguistikoako ikusita. Uh, Maialen, ordeon, uh, zure esperientziaren uh, ere, bon, hor senperen izanez, ala ere inguramen aski eskualduna da, uh, eh, akbari komparatuz, baina zertan gira, eta hor eh, ba, zure ba, ikasleak eh, ez euskalduna ere ez, eh, dut zinez hor ere badela arazo bat, eta gure gaujeguneko egoera hori lotua dela. Eh, euskara lebidun sailean, Euskara hizkuntza jotza gelditzen da. Eta beraz, ba, hori aipatzen ginuen, bai zahakasta ukan duen, zahakasta duen, zenbat sartze zenbat eh, aur, baina eh, galdera da noiz arte. Noiz arte iraunten dute eh, sail, elebitun sailean. Gu gaur egun, gura arazoa, erakaslean arazoa, da aujak atxikitzea. Egan nahi du, eh, Hor gira, beraz, haiei, erakaskuntza euskaraz emaiteko, zen jakin behar da, ikasten dutela euskaraz, eta orain arte euskara ikasteko oren bat baizik ez zutela, hor aldaketak badira eta Euskarari ordu gehiago emanak izan dira. Eh, eta inbat hobe, zeren nola ere eh, eh, hizkuntza tresnak eraikitzen alditugu haiekin eta laguntzen alko ditugu haien erakaskuntza Euskaraz obekio edo obeto eramaiteko. Baina aldi berean, babadugu arazo bat, ere bai, buraso, burasoen aldetik. Janai baita dola hasieran edo dola urtezon bait, autu bat balin bazen ere burasuen burasoen dako aujak sailohtan emaitea, autu bat, pentsatua, Eh, helburu eh, zehatz batzuek eh, betetzeko, Euskara hori nahiak ukaiteko, hainbat kulturari lotzeko, sensibilizatzeko, ba, gaur egun, oartzen gira, azken finean, hori dena, autu hori, Ba ez dela berdin, eskaintza bat bilakatu da, eta bai, gerotak geio, e, eskola publiko bada, e, elebitasuna eskaintzen duena, eta orduan duan, ba, burasoak horren aintzinan, bai, eskaintza hori, ba, hartzen dute, onartzen dute, zendako ez, azken finean, aberastasun bat da, eh, hola ikusten dute, bai, hor eh, hola eramaiten dute eh, eh, eskola, edo ama eskolako lehen irurtetan, uzen, aski etxipiak dira oraino, eh, gauzak ez dira hain serioski eh, irakaskuntzan sartuak, eta iristen gira lehen mailarat, lehen urterat, zepe mailerat, eta hor, ba, ikasi behar da irakurtzen, ikasi behar da ikasten, eta hor gertatzen da. Ba, Seio osten dira, frantsesak eh, orduak eskatzen ditu, etxeko badira, eta Euskara gelditzen da hor, ba, zeleku. Eh, eta errandi gute dola guti, eta nik hori eh, personalki oso baiko ikusten dut. E, Frantsesetik hartuak izan direla horren batzuk, hiru uste dut, Euskarari emaiteko. Egan nahi du, irakaskuntza, irakurketaren irakaskuntza Euskaraz ere egin behar dugula CP mailan guk eh, euskarako erakasleok eh, gauza baiko bezala ikusten dugu baina burasoak ez ez dut nahi ejan gehiengo batena, baina hainitz dira, kezkatuak dira uh, a, lege horren edo autu horien aintzinean. O, antze gertatzen da, ba, batzuk nahiago dute uh, zailtasunak mugiztu, hau ja, uh, ba, egoera eroso batean eman, ze haientzat azken finean hobeda e, zailtasunak pixka bat baztertzea, eta abandonatzen dute elebidun saila. Mhm. Hori lehen mailan, eta gero berdin gauza gertatzen da, eh, irugarren zikloan, zeren ni irugarren zikloan ari naiz, eta nire kezka da gauk egun, nola egin, bederen nire ikasleak zehen birarte e, eh, iraunteko. Zeren eh, badakit atik ze, ze, e, frantses utxean eginen dutela. Edo inglesa eta espainolarekin baina euskara abandonatuko dutela. Hainitzek. Gero ez ditut kopuruak, Olivier Zukor eh, zehaztuko duzu. Baina hori da gure kezkadan, gauzak eh, gero eta seriosagoak eta, ah, hogen aintzinean, ba, burasuen eh, kezka. Eta guk nola egin hor, hor zinez badugula komunikazio lan handi bat egiteko guk erakasleok, ba, batez ere gure gure pixka bat ba, sistema edo erakaskuntza obekio komunikatzeko, esplikatzeko, eta ejanez, ba, izkuntza hori, izkuntza erakaskuntza hori sakonduz, ematen ditu, ditugula ugei tresnak, ba, haien eh, erakaskuntza egesteko azken finean. Eta gelditzeko beti aberastasun bat, eta ba, ejan ditugun eh, hainbat jazoin eh, horien dako. Aipatzen zinuen eta arazo hori funtzean aipatu dugu ere Germena Kalarekin, hor eh, hainbat urtez ere hori ikusi baitu eta ikusten baitu eh, zaitasun hori ala sail batetik bestera pasatzean eta eh, erakaskuntza bide hori segitzen dutenen eh, ikasen kopurua tipitzen ari dela ikusten delarik eh, bost mila aur badirela eh, elebidunean eskola publikoetan, bakarrik eh, bigarren mailan eh, mila eta zazpieun uste dut eh, ikasle dizela. orduan hor bada utz une handi bat, behar bada ez dakit opzioak eta zergatik aurrek eh, seigarren edat edo kolezioat pasatzen direlarik eh, usten dute. Uh, ara, hainitzek, uh, ez dakit, errateko postentaian zenbatek, baina uh, ala ere, bada hor galtze askia handi bat. E, zure ustez, baduzu ideia bat, bada e, beldur bat, behar bada, burasun aldetik? Batzutan, nik entzun ditut burasoak, erranez, bo, seigarrena gauza, lehen egiten zuten hori, ama eskolatik eta zepeda pasatzean, erraten zuten, uh, ah, be, oai, gauza sediosak asten dira, eta eta behar dugu eskola utzi. Orduan, eh, bon, esplikatu dugu uh, ez gula balio uh, eh, aztea ma eskolan uh, bakarrik hortan gelditzeko, eta hor gehiago segitzen dute. Uh, Baina gero pasatzen direlarik uh, segarren eda, hor ere gauza bera pentsatzen dute. Behar bada aurrak uh, lan hainitz izanen duela, lan gehiago izanen duela eskola egiten badu, eta gero gertatzen da zenbat opzioetan, ez zutela egiten al, adibidez, Europar opzioa eta Euskara, fea, badira hor ere, uh, pixka bat, burasuek, ikuste, bon, burasuek ez denek, biztanda, ez da orokortu behar hori. Baina, ala ere, esan ditzen da, eh, nola, Euskara, Euskararekin den atxikimendua, dela pixka bat, pixka bat kontsumo, eskola zenditzen dela, pixka bat kontsumitzen den e, gauza bat bezala. Ara, e, eta e, igiazko atxikimendurik batzutan bilatzen da atxikimendu Ez gehienetan, e, ez denetan, baina e, ala ere Beraz, atxikimendu eskasa batzuetan, hasteko, eh, gertatzen dela, eta galtze bat badela, beraz, erakaskuntza bide hurietan. E, eh, berri zingiten, zure ganat, eh, Olivier, eh, badituzu hemen txifreak eta zer da prezeski bilakaera hori? Bai, orduan eh, egia da hor urtetan zehar be, badela galtze bat, orduan eh, badira bi galtze handi eh, gertatzen direnak, bat lehen maila bigarren mailaren artean, kolegioan sartzean, eta bigarena, bigarrenean sartzean, liseoan sartzean. Orduan, iaz, uh, aztertu nahi izan dugu zendako be seigarrena edo kolegioan sartzean uh, ikasiek abandonatzen zuten, eta beraz, seigarreneko ikasiek guziak galdeskatu galdezkatu ditugu, uh, le uh, kolegio guzietan, pribatuan eta publikoan, euh, xale uh, elebidunetan, ulertzeko zendako be abandonatu nahi zuten, eta edo zendako segitu nahi zuten ere, eta hor, uh, eta galdezkatu ditugu bai ikasleak, bai uh, burasoak. Eta hor, uh, zinez, adierazgarriak dira erantzunak, ikasleen aletik, hiru arrazoin nagusi ateratzen dira. Lehena da eskola zailegi dela. Orduan hori guretzat, uh, voilà, ikasi dugu eh, horrekin. Bigarrena da eh, historia, geografia uh, eh, eskolaz irakasten baita saigarrena horrek beldurtzen ditu uh, ikasleak. Eta hirugarren arzoia da uh, lan gehiago badela uh, saile libidunetan kolegioan. Eta gero burasun aldetik, uh, eta zinez beste arrazoin guzietatik uh, uh, agertzen edo agelian den uh, arrazoina da, uh, ikasleen autua irrespetatzen zutera. Orduan, eperen, eperen eh, aldetik horrek zerra nahi du, nahi badugu guk uh, aurrek segidezaten kolegioan, behar dugu eian eskola maila hobetu. Eta aurrek nahi badute segitu, gero burasoak ere, be, respetatuko dute e, aurren autua, eta aurrek segituko dute. Eta guk dugun edo ikusten dugun aterabide nagusietarik bat, uh, eh, eepen da zabaltzea hoai uh, eh, dena zabaltzen pixkat uh, nahi baita experimentazioak nun ama eskoletan aurrek osuki eskolaz irakasten duten hoai uh, gerota gehiago badira denbora hainitzen mandu uh, uh, garatzeko hor, euh, bi mila euh, sortzian ideki baitzien uh, olako lehen seksuak uh, azkainen eta garazin, nun uh, irula ordenez ikasten zuten euh, ikasleek eskolaz eta la orden batez frantxesez, Gero idekida bat 2008an eh, miarritzen nun osoki irakasten zuten lehen, lehen eta bigarren urtean ama eskoletan, ama eskolan, barkatu. Eta jaz, beste bi idekidira, eta behar bada eh, Marian-Andre horretak aipatzen alko duz, eta eh, horren uh, punduan izan baita laje beraz laje soron, nun lehen hiru urteak osoki eskoaz egiten diren, eta eta getalian, nun eren bi urteak eskolaz uh, eh, osoki egiten diren. Eta hor, datoren urtekot, beste, badira beste hiru proiektu, uh, irakaskuntza publikoan. Uh, erran, erran behar da ere, uh, irakaskuntza katolikoan uh, eskola elibidunen uh, erdia, horrelako sistema batean dela. Orduan, badugu gibeltasuna ere ikusteko be funtzionatzen direla horrelako sekzioak. Eta hor, uh, saltsa alida hartzen, uh, mm -hmm. horrela, uh, eskola publikoetan ere. Mhm. Eta ikastolak, aspaldidanik. Eh. Eta, eh, hor e, dion, Mariandri bai, burraso bezala, eta eta bigabaien eh, hori barnatua duzue, eta zuek hori ikusten duzue, atera bide bezala, bai, burrasoen segurtatzeko alde batetik, konfiantza emaiteko, eta baita ere, eskuararen egoera ere obetzeko, e, morgitze sistema dela, atera Ba, uh, guretako biztan den eh, gauza da. Uh, Egia da, uh, ardura eta bohasek sendi dutena dela, uh, haurrak ez dutela biziki uh, maila ona kausitzen. Uh, best, ba, irakaslek ikusten duten uh, bezala, bo. ikusten dute, berak, berak eskoradunak ez izanik ere, bon, uh, raheltzen direlaik, bon, badakitean iz gauza, komprintzen dute, menan mintzatzeko uh, dibidez, ez dute ez dira erreskiari. Hala. Beraz, hor, bada zerbait Eh, egiteko zinez eta oar uh, eh, tzeko da, uh, be murgiltze memento batek, anitz ah, hobetzen duela hori. Ala, eta mugitzea sartzen delaik uh, ama eskolan, izan den bi urte edo hiru urte zono bekio, ebe hori emaitza horiek uh, eh, handizki eh, aldatzen direla. Beraz, joan den urtean, afen, sartze untan, uh, lage soron abiatia izana da eredu berri hori, eta ama eskolan osoki eskuara zari dira, eta bon, ustia ikusten nuen uh, orta horietaz arduratzen den irakaslea, Eta erreiten zautan, uh, egina duela be, froga be, azterketa ekipi bat, egina azide eh, azken egunotan uh, haur horier. CP-etan diren uh, konparatu heri komparatuz, eh, jakinik eta CP hortan direnak, guai artean beti demora erdiz bakarrik egin dutela. Eta jadanik, be, badu bakarrik iru hilaite, eh, asia dela hori, be, jadanik difentzia agertzen da. Hala, difentzia importante bat, duten iztegian, eh, frogatzen zuen gauza zen, aurrek eh, ba, lortu duten, eh, eh iztegian lortu duten maila, fengalitzen zen gauza batzuin eh, deitzia, eta difentzia importante bat agertzen da jadanik eta horrek erakusten du, frogatzen du behar barin bazen, be murgiltze horrek be anitz, anitz ekartzen duela eta ekartzen du be astapen hortan eta gerorako ere emaitza hori beti ubeagoa gelitzen da eta uste dut eh, kolegio horaino, kolegio astapenian horno ageri dela eh, be zoin diren eh, murgiltze hori ukanduten aur horiek, eh, ageri da beraz guretako argida bigabaien, xorki, be hori buruz jomer dela, eta guai hartzean eh, esperimentazio gisa egiten dira ba, horiek, morkiltze horiek, man ba, guretako da, uh, eh, edatu behar den, uh, sare osoari edatu behar den uh, eredu bat. Guretako da, voilà, uh, eredua moldatu behar dena, Uh, be, sistema elibidun hori edo horren pareko tasuneko sistema hori obetzeko, oroko horrean. Mm -hmm. Ozean, gauza hori eh, eta murgiltze sistema horren e, gaia eh, e, geharatzen ari baita eta aipatu dugu ere jamen nakalarekin bere iritzia nahi ginoen nukana. Jadanik ahala ematea e, niri uh, ongi duritzen zait. Egia da uh, sistema bidunean arekotasun uh, sistema hortan aurrak eskola lehen maila usten dutelarik ez direla um, ere bidu negaten den bezala, egan nahi da, Euskararen eh, edabilpen badute bainan ez frantzesekoa, frantzesekoarekin eh, komparatzen aldena. Eh, orduan, gehiago Euskara ematen balina da, pentsatzen da, eh, obekimen beratuko detutela, eh, astapenetik. Ara. Mm gero eh, ikusi behar da, ea horiek ere segituko duten, ara ez, edo, ara, nik ungi, nik ungi ikusten dut. Eta zuri iduriko, eh, sail hori berritaike garatu, eskola publikoetan? Bai, bai, baina eh, hor eh, ikusi behar da nun, eh, behar bada ez da egokiat denetan, ikusi behar da, eh, ez, eh, nola, Ez da galdu behar, kopururik ez da galdu behar. Zenta, adibidez, nik emanetut etxen bat banuen ba eh, ikasle bat, eta uh, bere burasok eman zuten, bon, etziden sobera konbentzituak, eh, gauza ona zela, baina aurrak nahi zuen, eta eman zuten uh, Euskara ikasten. Orduan, segitu zuen, bururaino. Baina urtero, amak erraten zidan, ba, baina ez dakit uh, segitu zen alko duen, zentak guk ez dugu eskola mintzatzen, uh, nior ez du bere inguruan, eta Eta hori pasatu zen saigarren erat, eta behitzete gauza bera erraten zuten gura eh, ba, segitzen, du nahi du lako, baina eh, ikusten badugu trabak badituela, uh, eh, utzara ziko diogu. Eta segitu du bakalore arte, eta segitu du fakultatean, eta gaur erakasle da. Euskaren erakasle da. Orduan, nahi bauzu, behar, behar zailo aurkari utzi bere astia, bere denbora, eta ez da bakarrik bide bat, no, nora baita etortzeko, gero dependitzen du ze motivazio den, ze ingurumen den, eta eta hori dena, orduan erran, erratea denetan behar da imertzioa eman, ni, ni ez nahi segur, behar da ikusi, nun den motivapenak egiten du gauza hainitz, eta mm, jendeak sinesten du larik zerbait, e, last, e, eh, obeki e, lortzen da elburua, pinkatua den elburua. Orduan, pentsatzen dut gauza ona dela baina hori ere behar da segitu eh, ahal den dikuetan eta motivazioa den dikuetan. Maialen, zuk ze pentsatzen duzu, eta zu eh, elebidunia nahizira, eh, sistema, murgiltze sistema bera izaitia, begi honez ikusten ah, duzu, ah, beharrezkoa, edo ez, edo... Bai, nik begi oso honez ikusten dut, baina ere hori da, dos izan izan denarekin, Marian Drek erraiten gauza da, nire ustez, ala ere, beharko luke izan uh, eh, asira batean burasoen nahi bat. Janai da, uh, hola, uh, bada eskola proiektu bat egiten den bezala, uh, ba, behiz ere izanen da eskaintza gisa, eta orduan ba, zendako ez emanen dituzte agian ama eskolan, eta ongi, Baina nire ustez horre prozesua luzea denez, ez nahi seur eh, horrek uh, ola azaldurik, aur, eh, burasuen eh, motivazione bat izan behar da, burasuen implikazione bat zentzua ukan behar du. Aur bat emana balin bada hor ola delako eta, eta etxean ez balin bada bate uh, ola segitua edo ez balin badu ingurumena erabat frantsesa bada edo ez jo zentzurik hartzen erakaskuntza hori hor, hor, hor gelditzen bada Nik sinesten dut sistema hortan, baina nik uste dut eh, ez dela bakarrik iten al. hor, burasak baute ejola handi bat, bai e, eh, auge ere asko kontatzen da, baina burasuek eh, pentsatzen dutena eta duten eragina oso importantea da. Eta hor behar da, lan bat, nire ustez batez ere burasoekin egiteko, baina gero nik erabat ados naiz, eh, murgiltzen ere hori da sistema oberena, eh, nik bakit nuen Arnio? Bai, e, beraz, eh, gu labirak askuntzako kideak, bon, gu aldekoa gira esperimentazio fase hortaik, pasatzea orokortze fase batetara, ulerzen dut bizikiuntza uh, ehm, maialen ejan duzuna, justuki uh, gurasoen esku hartzea importanta dela, baina gurasoen motibatzeko badira egiturak, epsilaz dute EPEK berdula lan bat egin hortan, baina nire uh, eh, eskunde nazionalak, administrazioak, beraz biztanda ez parixetik, baina pauetik, baina horretarako behar luke zinez konbentzitua behar, izan, behar luke egiazko borondate politiko bat uh, ara, murgiltze sistema garatzeko eta orokortzeko eh, Uh, nola ezan lehen maila publikoetan, bazkatu. Uh, eh, egia da, ezin dugula egin, uh, gurasoen eta lankideen ere, frantzeseko lankideen diot, naikeria ezpada, edo ezpazaie, ongi esplikatzen edo haiekin ez bai da aipatzen bederen, uh, ez da ikusi dugu, aipatu du uh, akala handerea kostion uh, eh, astapenean ze, uh, ahemanak zituzten Euskarako eta Frantziseko erakasleak aurko puruaren gatik, holoko gauzak ere gertatzen ahalko baitira bestela. Eta holako balditzetan, biztan da, ez luke, ez luke ondori horik. Baina, galdera nire ustez puntsezkoa da, zein da erakaskuntza publiko elebidunaren uh, egitasmoa edo bete beharra uh, eh, iniziazio, bat otedea. Uh, eh, ba, Ejan dugu ba, Euskalduntzea posible dela, baldintza berezi batzutan, liseora inosegituz eta bar. Baina nik uste gure ejonka, gure desafioa balin bada Uh, be, ondoko belaunaldien berre euskalduntzea, bata behartuak gira erakaskuntza publikotik pasatzea, eta, eta bigarren gauza, nik uste behar dugu sistema eraginkor bat. Eta sistema hori eraginkorra izaiteko dugun eh, lehen eta gauza importanteena da, nik uste, eh, murgiltze sistema hori sagaraztea eta orokortzea ama eskoletan lehen debora batzean. Mm Eta eh, nahi duke ala lebe zerbait gehitu hor uh, eh, Mugilze esekzio horiek ibiltzen dira experimentazio gisa Eta zendako esperimentazioak uh, aipatzen ditugu zen eta badira baitugu bi lege hor Bat uh, irakaskuntzari definitzen duena Eta hor erraiten da lege hortan uh, sistemarekin egiten dela Eta bestalde bada 2008an atera den lege bat beholako espimentazioak eh, baimentzen dituena. Eran nahi du, ordutegia ahra moldatzen aldela, legetik pixka bat uh, eh, kampo izan ez, eran, eran ezake. Uh, eh, eta orduan esperimentazio bat egiteko uh, izan behar da erakasen gandik heldu da proiektua. Eta gero iten da informazio bilkura bat, eta beraz, uh, eran nahi du, esperimentazio bat montatzen delarik, erakasleak ados direla, Eh, astapen astapenan, berzaz ez da iten al. Gero iten da informazio bilkura bat bulasuekin. Eta hor, hartu gira epen, eta hola gertatu da aldi guziz, erakasle uh, taldea alde delarik, eta proiektu horren alde delarik, bulasuek segitzen dutela. Hori aldi oro gertatu da. Galtze, beti galtzen dugu, ale, bat edo bi ikasle geien geienik, megero guziak eta dudan direnak ere, ebe urratx hori egiten dute, uh, ikusten balin badute, uh, eh, erakaseak eta horren alde. Eh, hori lehen gauza. Eta gero pentsatzen dugu epen, eta nik uste erakase hainitzek hola pentsatzen dute ere, uh, batek bere aurra ezartzen duralik mugize sekzio batean, pixu gehiago badu, Eta zinez da beste urratx bat, urratx handiago bat eh, da eientzat. zat. Eta guai, parekotasuna ezaguna da, aski da eskual, ipar eskuali riosuan, orduan, bon, pixka bat eh, normalizatu da erran ezake. Baina mugitze seksio batean ezartzea zure aurra da beste zerbait. Eta hor, pentsatzen dugu zinez, uh, Uh, burasoak ebe, gehiago inpikatuko direla eskolatze prozesuan eta nik uste gehiago segituko dute zepean eta uh, a genean ez eta eskola maila obea izanki uh, ez da dudarik aurrek gehiago segitu nahiko dutela Murgiltze sistema hori buruz beti, galde indiogu ere, Daniela Rotzareni bere iritia ikasbiren izenean, beraz uh, zer dioten Sistema uh, interesgaria da eta beriziki uh, ama eskoletan uh, oartzen gira uh, eh, cp sartzen dire, direlaik uh, aurrak, behar gehienetan, bon, eskola publikoan, beriziki kostaldean, uh, gusietan uh, burasoak ez baitira eskualdunak, aurrak sartzen direlaik uh, eskolan, uh, lehen aldikotz eskola entzuten dute, beraz, uh, izkuntza mailan, Ahoz, ez dute uh, aski entzuten eta hitz egiten eskuaraz, ZP mailan eltzean, ba, untsa hitz egiteko eta um, idazteko, ikasteko. Eta, eta eh, holako sistema ari da edatzen? Bai, eh, izan dira esperimentazioak eh, lehenik garazin eta azkainen, hori uh, zen dintzen ginoen eskuara azkartua, denbura iru laurdenez eskuaraz, eta asia da dola bi urte biarritzen, uh, sistema ama eskoletan, sekzio txikian eta erdian, lehen bi urtetan, dena eskoraz, egiten dute klasean. Eta hori, bon, lehen emaitzak ikusten ditugu orain, bon, gero e, e, ebaluak eta izan indira onduko urtetan, eh, baina eh, erakasleak erraten dute, horrela, sartzen direlaik uh, eh, cp bon, ba, hauek obekio eh, hauez hauz ari dira eta gehiago prestatuak dira, uh, idazteko, eskoraz eta eh, mintzatzeko, hori zen uh, eskasa. Azken hemen beraz mintzatzen diren guzien artian, atostasun handia, hori dela beraz aterabide bat funtsian eskuararen erakaskuntza sustatzeko eh, eskoletan, eh, morgitze sistema hori, Orduan, eh, Olivier, zer dira perspektibak korai? Geruari begira, eh, zinuen, bon, esperimentazio gisa dela hori, baina eh, badea, beraz ondoko urteri buruz edo urteri begira, eskunde nazional daikin bat dituzue eh, harremanak eh, regularki, ikusteko, planak, ez bakarrik heldu den urteko, eh, bai erakasle formakuntzain aldetik, bai eh, eh, morgitze sistema edatzeari buruz, buruz, zer euh, da pentsatua? Alors, euh, guk euh, epen maitugu bi atal nausi lehen atala deitzen duguna eta hor aipatzen da garapen kantitatiboa, eta hor helburua da be, ipar eskualegi osoa estaltzea eta eskaintza bat izaitia lujalde guzian. Eta hor, badira oino eta uh, eh, osian aipatzen duen eh, gune batzuk estaliak ez direnak, hori da gure lehen ataleko xantiera. Mm. Nagusiki akban, hori zinu eh, Akban, gero baduzu xarnegu, badituzu hmm. gero uh, amikuse aldean ere uh, toki zonbait, wala. eta hor, badira oino gune suri batzuk estaltzekoak direnak. Eta gero, bada bigarren atala, nun aipatzen dugun edo egiturak eta kualitatiboa. Egituratze kualitatiboa, barkatu. Eta hor, baitugu zazpi orientabide ez berdin, ba, horietarik bat beraz dira mugitze seksioak zabaltzea, ne baitugu beste batzuk eta guretako funtseskoak direnak, Uh, zonbait emanen ditut hemen bigarren mailan parekotasuna ino heltzea, zenta egun uh, seigarrenetik landa legeak du bakarrik uh, behartzen historia geografia eta eskola uh, bera uh, egitea, eta guk, eta legeak baimentzen du alare pagde kotasuna da ino dioaitea, Eta hor, hortik urrun gira, gaur egun. baina alare uh, eh, ari zabaltzen, eta hor badugu uh, lehen uh, kolegio bat publikoan uh, eh, parekotasuna proposatzen duena, uh, marrak kolegioa bai honan, nun matematikak, teknologia eta antzi dut beste gai bat ere egiten dena, baitugu beste kolegio batzuk nun beste gai berri batzuk eskoaz irakasten direnak, eh? uh, doni baneru izunen teknologia iten dute eskoaz, errobi uh, kanbon dute matematikak eskoraz, La Citadel garazin uh, eh, musika, fin, mm, argia kolegioan maulen eh, fisika ere eskoraz egiten da, orduan badira hor eh, gai berri batzuk eskuaraz irakasten direnak, or, da, bakar bat momentukotz bada uh, parekotasuna proposatzen duena, baina agian uh, emendik zonbat urtetara tebe denak proposatuko dute sistema hori, eta eta gero eh, be, biztanda eh, eta mailenak hori aipatu du lehen eh, nahi badugu eta jaraitze eta sako betu baso edo terminala arte uh, behar nahi baduzu eta errandu mailenak biziki hontza burasuek gehiegi guaitatzen dutela eskolaren partetik eta hizkuntza bat ez da ikasten bakarrik uh, eskolan. Eta ikasten da uh, eskolatik kanpo. Eta hor, bada be, guk beste eh, hizkuntza politikan uh, diurratzen ditugun alor guziak, Eh, eta nola LSH edo le centre de nola de loisir ou dans les coups et aouchakan voilà tokiak ba, bada ba telebista eskolaz bada irratiak ba irratiak eskolaz ordan badia alors edo arlo ainitz nun Be, uh, baden aukera aurrentzat eskola entzuteko, eskolaz bizitzeko, eta biztan da burasuek behar dute implikatu hortan, eta entzunarazi edo bizi arazi uh, aurrei uh, eskola beste kontestu batean. Mhm. Azken izbat, ordean, Mari Andre, bai? Uh, bai, nahi nuen eta bai. zerbait eh, gehitu, bigarren uh, mailari buruz, eh? Ani zaipatu dugulen bizikoa, baina bigarrena importantea da, uh, burrasuan eta ikuspegitik, zenta hori baita, uh, be, uh, gero aurrek lortzen dutelaik diploma bat edo, bon, berdute, hortan ikusi nunden, uh, elibidun uh, gaitasun horren importantzia, eta guai hartian, uh, be kolegioan etzaio liku hainitzik edo balio hainitzik emaiten uh, elebidun txaila hori, ez uh, azterketetan, brevetan edo basoan etzako liku ondirik usten, diplometan ez da niuna gertzen. Eta, salbu nola? Ega salbu. hori, ez da basoaren bai, bai. gainean uh, mhm. agertzen den eta uh, zerbait, ageri den uh, zerbait, eta uh, nahi bari madugu burrasuak eta hori buruz uh, joan diten, uh, ahakasta horrek berzako uh, balioa eman. Hala, adibidez, ez dakit, uh, uh, klas internazional horiek badute animaleko horrek ez da, hor ez dute burrasuak erraiten sobera lan dela, edo sobera zaila dela, balioa, do interesa ikusten mhm. baitakote. Begauza gauza berera, heldu behar da, pasaile libidunaren dako. Itz labur bat odio nara Bai, labur. E,